บุ๊กทูสิบเอ็ดเซเบลัสเดือนบูลันมกราคม j a n วารีกุมภาพันธ์ f e b r u a รี มีนาคม มาร์ตเมษายนอ p ริลพฤษภาคม เมย์มิถุนายน ยูนีมีอยู่หกเดือน Semua ิตู adalah enam bulan. มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม j a n u a r y f e b r u a r y Maret. เมษายนพฤษภาคม และมิถุนายน April, m a y dan Juni กรกฎาคม ยูลีสิงหาคมอากุสตุส กันยายน September ตุลาคม October พฤศจิกายน November ธันวาคม December และยังมีอีกหกเดือนด้วย Semua itu juga enam bulan กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli Agustus September ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม o c t o b e r November December